זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים. כן, אני זוכר, אה, ההוא שם אחר. אה, אני זוכר, אה, שם אחר. آه عايز زخر لا إيه ميكروفون ما ميكروفون زي هو أنا آه، عايز زي هيا بس هرايب ايه لا احرس بعير بباخر بباخر خير بباخر יצאתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול, רק חול וחול וחול. כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אה? אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס. איפה האוטובוס? היה חול, רק חול. חול וביצות כמובן. לא, חול וחול. כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אה? אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם. מה הימים ההם? זה היה היום בבוקר. باش يكون شلان وعلم دراها بهم قبيل انا اهل ناس يا هبدينا